D'abord, il faut le dire très précisément et très clairement, nous sommes favorables à la création d'un outil institutionnel qui permette une gouvernance à l'échelle du Pays Basque. C'est un vœu de tous les maires et il ne se discute pas. Après donc on parle effectivement de méthode, sur la méthode et sur le calendrier, là effectivement nous, nous avons beaucoup de craintes et donc nous les exprimons, nous essayons de faire entendre notre voix dans un ensemble euh, voilà, qui nous écoute. Mintzatu gira ere prefetarekin eta berak du bilkura ikusten autetxeak zinez interesatuak Des élus euh, mobilisés à l'écoute qui avaient besoin et c'était normal euh, d'informations techniques euh, on leur a donné sur ces trois champs, compétences, gouvernance, finance, fiscalité. Je leur ai bien dit que tous ces éléments vont être très détaillés dans des études papier mises en ligne euh, la semaine prochaine, hein, parce que là c'était un simple diaporama. Hein. Euh, donc là ils auront des documents plus fouillés. Bilkura biziki interesgarria izan dela. On a une très bonne réunion de travail. Euh, lan bilkura biziki interesgarria euh, ukan dugu. Bistan dena, lanen abiatzeko da hori, zeren euh, informazio eta dokumentazio guzi hori eskuratu onduan, guri dagokigu, hautetzen kontseiluan, lan taldeak xutik ezartzia, eh oraino agitu behar diren punduen aztertzeko. Constituer des de travail pour aborder tous les aspects qui sont importants, qui concernent la gouvernance. Izan da, gobernantziaren aldetik, kompetentzien aldetik, edo fiskalitatea. Zeren eta herrien biltze berri horrek behartuko gaitu fiskalitatearen aztertzea. la question euh, de la Prefetak eman dituen erantzunekin debatia euh, argitua euh, izan da, zonbait pundutan. Aporte un peu de lumière en de question. D'autres questions restantier. Beste pundu zonbait, oraino argitu beharko dira, orai osatuko diren lantaldeetan. Il faudra ces grupo de travail pour pouvoir les élucider. Sortzi lantalde dira xutik ezarriko eta abiatuko dira horiek lanian urriaren amaseietik haintzina, alde batetik fiskalitatea aztertzeko, bestia gobernantzia eta beste sei izanen dira kompetentzien inguruan. Azpi maratua izan den puntu importante bat da, debate guzi horren ondorioz, konduan hartu beharko da, eskualerriak berak zer toki ukanen duen biharko eskualde berri hortan, eskualde berri huri autrizia bezein handia izanen baita. Beste arrangura bat ere agertu dena, kostalde eta barnekaldeko herrien artian, horeka huri nola atxikia edo errespetatua izaiten alko den, hori ere, aztertua izanen da lan taldeetan. Sibero aldetik etorriak ziren autetxi handana bat, eta Jean-Pelle Iriar talozeko hausapesarekin solastatu baigira, horra zer erran daukun. Guk, eh, eman dezagen, ez badu kolektibitate hoi, uh, haitatzen, izanen duk uh, eh, lau kovite bite iskal herrian, eta hok nula biziko Eh? Mane behiz, mane aldi, nula biziko gia, nula biziko gia, nula pesatuko dugu akiten eskualde handien oai kamiatu izan baita, eta nuk eh, nun entzunik izan engien. Politikoki da behar hartu eh, eta errabaki bat, zena hedu gehen gu eskual herriaz. Eta hor ez da netako hatik izonatik, eh, netako behar da duralde bakos bat egin, eta ah, Galtatuik izan da, eh, espezifikoa spezifiko hua izan delaik bazen ehun eta lau eh, hausapez uh, alta bitzien, eta ez dut kumprenitz, en eh, nuke aiza kumprenit, ehun eta lau huk, oai ez zen uh, eh, eh, lagunt uh, aitzinatzea. Elkargo bakarren proiektua presentatua eta estabatatua izanen da, asteartuntan berian departamentuko CDCI autetxien komisioan. Eta autetxien kontseiluko ordezkariek, erri elkargo bako txan antolatzen dute informazio bilkurak lehenak asteuntan berian, ortsialian errobiatorri erri elkargoan, eta larun batian, ioldi ostibarrikoan.